บุ๊กทูเจ็ดสิบสามสินดซาทรีได้รับ อนุญาตได้สมเนตเนตคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ Smíš už ř í d i อ a ตโต คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ s m ุช u ิ p แ t alkohol? คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ s m ิช u ุ s ซ m cestovat do z a h r a n i č อนุญาต ได้ Smět เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Smíme tady kouřit? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Smí se tu kouřit? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Lze platit kreditní kartou? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Lze platit šekem? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Lze platit hotově? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Mohu si zatelefonovat? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Mohu se na něco zeptat? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Mohu něco říci? เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ On nesmí spát v parku. เขานอนในรถไม่ได้ On nesmí spát v autě. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ On nesmí spát na nádraží. เราขอนั่งได้ไหมคะ Můžeme se posadit? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ Můžeme dostat jídelní lístek? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ Můžeme zaplatit zvlášť?